Bai, bagen egin gora gorra izango zala, han e, eh, burgozen jokatu genuen e, genuen ekipo gorra atzen fuertea, eta aurren azk, jokalari azkarratzen zela, eta bagen egin gorra izango zala. Eta gero zela jaula jarrian egin ja, ikusi arriskutxu efeak faltatatik egin, kornerratik egin minit ez da hortxe sobritu du. Eta bueno, irupuntu oso oso garrantzitsu. Erengo zatian, zaien egin duzu e, eh, Burgosek oso oso gol gutxi jasotzen ditu, eta horrek ba, indarra eman ez, gol hori lortu izanak. Bai, bagan egin hobekatzen fuerte ongo zila, eta gola sartzea zai izan zala, eta baixa, ba, korner ba, batetik eh, sartu dugu, eta gehorrei eustea, eta bigarren zatin Ja, pixka eta atzen sartzen hasia eta behi goraka goraka, baina, bueno, e, eh, partide utzi izan dugu, eta guztua. Eta zelaia bigarren zatian zegoen bezala, ba, ba bueno, putuz beteta oso zaila, ez, e, eh, gola jokatzea. Ba, oso zaila izan da, ezin zan arriskatu jokatzen, gure joku egia oso zaila izan, malia gali jo izan, eta atzain malia gali jo galdu ezka, ba, arrisko izatea, ez, eta Bueno, bai ezin izan dugula ondo jolastu, eta esan dizutena, e, baloi geligo jokaldita, ma hortxe sortzen zuen arriskoa. Mm. Bueno, taldearen, eh, taldearen itxura zero aldatu da, duela bilabete, bete, ba, bueno, oso bestelako zen e, talderen itxura eta kanpotik bintzat ara ikusten zen eta eta orain ba, ba bueno, zero, zero ezberdina. Emaitzak bai, baina, baina zelaian egin bat duzen itxura ere bai. Bai, ni uste atzen sendo dela eta gero asko jo, partibira zigen unen aurrenekoa ja ekipoa moralkire joitza, bi partidura zitzau, bi empatatu, eta guain berriz irazio, eta bueno, e, konfiantzak asko itxau, eta ni uste bai, atzen ikuste asan dago dela, gol gutxi hartze jola, eta horrek gol gutxi hartzekin, da, bueno, gol bat edo beste sartezko, ba, partida irazteko aukera izatitxau. Bai. Da guaneko, antzeko posto urrun, eta alde horretatik, ba, lasaitasun puntu bat ere bai, ez, lortu Bai, du dudia, bai, horren, beralde ja, gure konfiantzaik gabe, partidu da nintzen, ez suerte txarra horrekin e, eh, gol asko hartu jau, eta oan ja puntu hau eta distantzio horrekin abar ja aseita zuin noi hartze deun eta gure joko egiteko aukera